Odisseado retrovita. Literaturo estas potenza arto. Gin productas la homa menso, qui tamen estas reciproque influata de gi. Plei tauga exemplo pri tiu fenomeno estas la classicae vercoi de Homero, Iliado cae Odisseado, ETERNAI racontoi pri la homa batalo por vivo cae destino. Ili resultis de parola transdonado de generatio al generatio, dum iartcentoi. Gis, unua foie, oni fixis ilin en scriba formo, eble hoc iartcentoin antau Cristo. Quelcae esploristoi ec dubas, ciu effective Homero existis. Tamen, la majestezzo de tivi due popeoi gis nun impressas legantoin per elvocoi de heroezzo, sagezzo, obstino cae curaggio. Pruvo pri ilia vivantezzo esas la frescia informo quiu tracuris la tutmondan gazetaron. Grecae cae germanae faculoi trovis en Grecuio ocase de archeologiai sercioi en la insulo Peloponeso valoran argilan placon. Surgi oni povas legi fragmenton de Odiseado, supposeble unu el la plei antiquae gis nun trovitai. La informon transdonis la greca Ministerio de Culturo. La scribajo en havas dec tri versoin. Provisorei taxoi indicas che tiu gravurajo estis farita en la romia periodo, probable en la tria iarcento post Cristo. La plei malnova transcribajo de Homera texto devenis de la dua iarcento antau Cristo. La tutmonda excitigio pro tia el trovo bone montras la gravetson de tiu verco. Odisseado estas la daurigo de Iliado. Citiu lasta prescribas la Troian militon quiu dauris deciaroin cae finigis per la conata rusajo de Odisseo, latine Ulisso. Post la venco, Odisseo revenis sian heimon en la insulo TACO. Cetiu voiajo dauris pliain dec iaroin, ca estis plena de mirinda aventuroi. La tuta reveno consistigas la epopeon Odiseado. Gi estis verkita per hexametroi, nome longae musicezai classicae verkformoi de Helena traditio. La stilo estas grandiosa solena cae tute concreta. Oni brille prescribas scenoin cae ocasajoin, sed oni nec analizas, nec interpretas ilin. Interpretado restas ciel tasco la leganto. Inter la figuroi en odiseado, plei famai estas la unuocula grande gulo polifemo, la sireno e i cante de logis maristoin la nimfo calipso cae la dolcia et zino penelopo la tuta vergo estas color plena collecto de simboloi qui i pensigas pri la homai spirito kai vivo senso gi estas inspiro por multae filmoi kai libroi inter quo i eble la plei el stara estas la romano Ulisso de la irlandano James Joyce. Existas prosa traduco de Odiseado en Esperanto, farita de Wilhelmus Manders, en la jaro 1932. Citiu nederlanda esperantisto estis academiano faculo pri la greca cae latina lingvoj